gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Sveicieni visiem! Mēs esam atpakaļ! Rīgas katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija. Esmu Regīna. Un, un mums studijā ir arī Kārlis pie Sveiki. ruļiem. ruļiem jā. Un kā jums visiem šodien iet? tikko brīvlaiks beidzies, atsākusies skola, kā arī radio. Kā redzat, mēs esam atpakaļ un gatavi darbībām. Kā jums iet? Ļoti labi. Īstenībā ir tas jauns tāds cēliens, ļoti nozīmīgs cēliens, es teiktu. Un, uh, ir uztraukums, vai visu varēs paspēt un izdarīt, bet uh, ar tādu patīkamu satraukumu viss ir sācies, es teiktu. Jā, un nu tev diezgan uh, satraukts šis, varētu teikt, gads ir eksāmeni un tā viss. Jā, nopietni. ir tā, bet es domāju, tieši sākamais podkāsts, ko tam martām būs tiešām aizņemts laiks ar visiem darbiem un uh, gatavošanos piekļuvas darbiem un tam līdzīgi. Tas būs tiešām tāds lielais, tāds nozīmīgais posms, kas tad būs jāiztur. Jā, nu vispār ar Kārli mums arī līdzīgi. Mums ir 11. klase, mēs kārtosim. Es kārtošu divus vai trīs eksāmenus optimālajā līmenī. Un kā tu, Kārli? Es kārtošu laikam arī divus eksāmenus. Tagad no galvas neatceros. Jā, nu, ir satraukums, protams, un gads jauns sācies, jums liekas, ka um, šis gads būs savādāks vai <laughs> līdzīgs iepriekšējiem, runājot par motivācijas ziņu, mācībām un tā, kā ar ap, apņemšanos kaut kādu? Ui, labs jautājums. Nu, šis gads kā gads – pilnīgi noteikti nu, būs citādāks nekā iepriekšējais gads ar uh, visām tām pārmaiņām, kas noteikti sakos uh, eh, pabeidzot skolu. Jo, kā šodien matemātikas skolotāja stunda iesāk ar vārdiem, pēc pusgada jūs vairs nebūsiet skolnieki. Jūs varēsiet būt viskaut kas cits, tikai ne skolnieki. Un tas liktā domāt par tā. Ir slikti, jo jāsāk domāt par to, kas būs tad, kad tu izkāpsi no skolas sola. Tad es noteikti teiktu, ka vajadzēs jauna motivācija, jaunu tādu apņemšanos eh, darīt un eh, meklēt kaut kādus jaunus veidus, kā darīt, eh, lai atrastu pareizos ceļus. Un, jā, noteikti nu, būs pilnīgi jauni piedzīvojumi un pārmaiņas dzīvē, kas noteikti nav aizturams. Jā. Nu, ļoti mainīgi tā teikt. Jauns gads un uh, Jā, man arī ir līdzīgi. Es vēlos um, ticēt tam, kad, uh, ka šis gads būs savādāks. Tādā ziņā, ka ļoti daudz jāmācās un uh, jāstrādā un um, jāskatās uz priekšu, jādomā par nākotni, nākotnes profesiju, universitāti, kur stāšos. Un, uh, nu, mums arī ar Kārlu nav tas tik tālu, bet, protams, Regīnai noteikti lielāka satraukuma kārtība tagad. Jā. jā. Un kā jums vispār pagāja ziemas brīvlaiks? Oi, es teiktu arī diezgan aizņemti. Starp svētkiem daudz kaut ko paspēju darīt, gan uh, mācību ziņā, gan uh, visādi citādi dažādu plānu veidošanai un uh, darīšanai. Bija brīži, kad sekos ar draugiem un uh, neredzētiem cilvēkiem tādā ziņā. Uh, un, uh, Jā, tas laikam tāds um, silts atmiņas īstenībā no brīvlaika, kad tu pavadi laiku kopā ar sev tādiem cilvēkiem. Jā. Nu, man ar, arī bija diezgan aizņemta, es teiktu, bet es ļoti atpūtos, es teiktu, jo man īstenībā nelikās, kad bija pagāja laiks ātri. Un uh, man liekas, tas ir ļoti labi, kad uh, tāda sajūta, ka sākās jauns posms tagad skolas gaitās, un es arī diezgan daudz laiku pavadīju ar draugiem, tā kā vajadzēja arī atpūsties, jo tagad ir vienkārši tāds posms iestājies skolā, ka tu vairs nevari meklēt atrunus un tiešām ir jāmācas ļoti, ļoti, ļoti, lai visu savilktu un skatītos uz priekšu, tā teikt. Un ko jūs darījāt jaunajā gadā? Arī pavadīju laikus ar ģimeni, radiem un vienkārši bijām kopā. Manuprāt, labākais, labākais veids, kā pavadīt svētkus, ir būt kopā ar saviem mīļiem cilvēkiem. Tādā ziņā, ka ir novērtē laiks un iespēja tikties un, un baudīt to kopā būšanu. Jā. Es tev Jā. noteikti piekritīšu par to, ka ir jāpavada laiks ar mīļiem cilvēkiem, un to arī es darīju gan Ziemassvētkos, gan jaunajā gadā. Mhm. Ziemassvētkus es pavadīju ar ģimeni, savukārt jauno gadu ar draugiem. Un kā tu, Kārli? Es pavadīju gan Ziemassvētkus, gan jauno gadu ar ģimeni. Bet es teiktu, ka jaunais gads bija krietni. Es, ne, es negribu teikt, interesantāks, bet es nevaru atrast pareizi citu vārdu, kā to izskaidrot, bet tāpēc es arī palikšu pie tā paša vārda. Uh, jaunais gads bija krietni interesantāks nekā Ziemassvētku man. Un uh, runājot par jauno gadu, jaunu tu, varbūt daži var teikt, jo uz jauno gadu parasti visiem ir ļoti liels apņemšanās. Un tad varbūt jūs varētu nedaudz sniegt savu viedokli par to vispār, kāpēc ir vajadzīgs izvirzīt kaut kādu mērķi, tā kā Ne konkrēti uz jauno gadu, bet vispārīgi tā teikt. Es teiktu, ka pirmkārt vispār mērķi virza mūsu priekšu. Mums nav mērķi, mēs tukši pavadam dzīvi tādā ziņā, ka mums nav uz ko tiekties. Un, eh, jā, varbūt tiešām jaunais gads ir tāds ļoti populāri, kas atskaitas punkts tādā ziņā, bet, manuprāt, mērķi uzsādīt jebkurā brīdī tu vari un tev nav jāpaliek pie tā, uh, gaidīšu 1. janvāri. Nu, manuprāt, tas ir tā, tāds stereotips. Bet uh, jā, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs paši neapstātos kaut kādā savā attīstībā, atrastu jaunas virsotnes, ko tiekties un uh, piepildītu sapņus, ko varbūt mēs vēl pirms gada nemaz ne, nezinājām, ka mēs to varētu gribēt, atrast kaut ko jaunu savā dzīvē un uh, pārkāpt pāri robežām, lai sasniegtu to, ko tu vēlies sasniegt. Jā, es noteikti piekritīšu tev, Regīna tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi izvirzīt mērķi, jo savādāk tu vienkārši šausties apkārt kaut kur un nesaproti arī, kur tu īsti esi. Tomēr ir jābūt izvirzītam mērķim, lai tu vari iet pa ceļu un uh, sasniegt savus mērķus un tiekties uz kaut ko labāku. Jā, piekritīšu. Pilnīgi piekritīšu. Uh, es uh, un tagad mēs uh, ieiesim mūzikas pauzē ar abas dziesmu Happy New Year! You. Esat sveicināti atpakaļ Rīgas katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, Rādio Marija Latvija uzturēšanai. Mēs pateicamies par jūsu atbalstu. Bet tagad turpināsim par mūsu jau iesākto tēmu – jaunais gads un mērķu izstādīšana. Un pie, pie kā mēs palikam – Mēs dalījāmies ar saviem mērķiem. Tagad, kāds ir tavs uh, jaunā gada mērķis, apņemšanās un uh, vēlmes? Nu, viens no vispilgtākajiem mērķiem jaunajam gadam noteikti nolikt ab, abus uh, eksāmenus, ko es kārtošu ļoti labi. Un es ceru uz augstiem rezultātiem. Protams, tam ir vajadzīgs ļoti liela apņemšanās un darbs. Un uh, galvenais ir sākt nedaudz agrāk, tā kā jau tagad gatavoties, lai tiešām būtu pārliecība uz to, bet, protams, tas ir atkarīgs arī no tā, kā tu esi mācījies un sagatavojies visu šo gadu laikā, jo, protams, tā ir kā pārbauda un tāds ķeksītis, ko tu vari ielikt sev, kad ir izdarīts. Un uh, noteikti tas vēl man apņemšanās ir, man būs eksāmens 1. jūnijā, ja es nemaldos, uh, judo, Un man tas ir, nu, priekš manis ļoti nozīmīgi, ka es nolieku. Un, uh, jā, es noteikti arī izvirzīju to par fizisko sagatavību un uh, atrast mieru sevī un uh, pavadīt vairāk laiku ar Dievu, lai tas būtu tāds, tā ir tāda lieta, kas, protams, tā kā mūs aizpilda un atrast šo saikni vēl dziļāku un uh, attiecības ar Dievu padarīt vēl stipr stiprākas. Un kā tev, Regīna? Laikam līdzīgi tev par tiem eksāmeniem un uh, noteikti arī kaut kādu jaunu studiju meklējami. Sveiki, jūs esat tētrā. Jā, un uh, mums ir pieslēdzies mūsu vecā bijušais kapelāns Ivars Juhņēvičs. Sveiki! Sveiki! Vai mūs var dzirdēt? Vai mani var dzirdēt? Jā. Um, kā nu. jums klājas šodien? Izskatās, ka Ivaru ir nedaudz aizsiršanās, tādēļ Regīna varbūt biku paturpināsim par mērķiem, un tad Ivars mums piebiedrosies. Uh, jā, Lai... Halo! Sveiki, es esmu tētrā tagad. Problēmas atrisinātas. Ivars Juhņievičs zvana kapelāns bijušais Rīgas katoļu ģimnāzijai. Sveiki! Man bija sarunāts, ka man ir jāpiezvana ēterā. <laughs> nu, sveiki, mēs ļoti priecājamies, Halo. kad atradāt laiku. Uh, vai jūs dzirdat? Es dzirdu, jā, tagad dzirdu. Jūs tikai mani dzirdat, jā? Jā, Tikai un vienīgi radio ir izslēgts. À. Mums... Nu, kā jums šodien iet? Oi, paldies! Ļoti labi. Šodien biju atnācis uz skolu, apciemoju Rīgas katoļu ģimnāziju, redzēju bērnus, redzēju kolēģus, redzēju direktori, satiek, satikos ar jauno kapelānu, bija ļoti sirsnīgā diena, es tā teiktu. Jā, un tagad pašlaik esmu, esmu ceļā uz Rīgu, atrodos mašīnā. Nu, cik jauki. Mm. Un uh, jūs tagad atgriežaties, um, <clears throat> atgriežaties mūsu skolā. Uh, jūs bijāt bijušais kapelāns. Uh, kāds ir jūsu Jā. spilgtākā atmiņa par uh, to laiku, kad jūs kalpojāt mūsu skolā? Uhuhuhuhu, kas par jautājumu? Labi, tad varbūt vismaz, vai vispirms, pirms es sākšu atbildēt, es sākšu ar tādu mazo preambulu. Mani var dzirdēt, jā? Ēterā? E, jā. Vai drausmas. Labi, vispirms e, pateikšu, kā jaunieši mani dabūja rokās, <laughs> jo tas man tiešām bija brīnums. Jo laikam gadu atpakaļ es biju, aps, jūs mani bijāt ielūguši uz savu raidījumu Un es biju teicis, jā, noteikti es uz, jūs atbalstīšu, atnākšu. Un tad, laikam, kaut kas notika, ka tas raidījums nenotika. Man parāds tik un tā palika. Jā, tad es nevarēju, un tagad, kad es atbraucu, atgriezos Latvijā, tad jūs, jaunieši, mani, mani, mani, mani satikāt un ielūdzāt. Bet interesanti, kā tas ielūgums to ielūgumu es saņēmu ot, burtiski kādas, <laughs> laikam, 20 minūtes atpakaļ. Līdz ar to tas man bija milzīgs pārsteigums, un es domāju, mamma mie, kas pa avantūru, es domāju, kas tur tagad būs, bet domāju, šoreiz, e, tagad, tagad šogad ir jubilējas gads, kad pēc būtības visi parādi ir dzēsti, bet es domāju, ka man arī jādzēš savi parādi. <laughs> un kamēr es esmu Latvijā, ot, es es piekrītu tai avantūrai. Jā, līdz ar, to, līdz ar to es gribēju ar to sākt. Bet runājot par to vispilgtāko uh, skolā, wow, godīgi sakot, man šķiet, ka jau pagāja ļoti, ļoti daudz laika, un es domāju, ka es daudz, ko, daudz kas man jau piemirsies. Bet es domāju, ka viens no spilgtākajiem momentiem, es domāju, ka mūsu kopējā, mūsu ticības kopēja svinēšana, es tā teiktu. Un es domāju, ka tā bija svētā mise skolas. Uh, un es ne, nesaku to tikai tāpēc, ka esmu priesteris un man uh, eksufīčio, proti no maniem pienākumiem tas būtu jāsaka. Es atceros tiešām, kad mēs, kad mēs svinējam kopā svēto misiju, It sevišķi varbūt ar maziem bērniem, tur, kur viņi piedalās, tur, kur viņi bija ļoti aktīvi, uh, tur, kur viņi dziedāja. Es atceros, ka katru reizi, pat ja, piemēram, man nebija gara stāvokļa, kad nebiju izgulējis vai kad biju jau noguris, ne, es atceros, ka es nāku, nācu uz, uz, uz, uz svēto misiju, un tā mūsu kopējā uh, svinēšana, svētās mises, man kā priesterim, bērniem, kā, kā, kā dieva tautai un tiem, kuri, kuri, kuri noteica kaut kādu toni. E, jā, es, es atceros, ka vienmēr mēs noslēdzām to misiju kaut kā tā ļoti pacilāti, ar enerģijas, entuziasma pilni, ka mēs, mums bija tas spēks iet un darboties, teiksim tā, pasaulē vai skolā, savā mājā vai, vai, vai ķerties pie darbiem. Jā, un es noteikti laikam atzīmētu to kā tādu vispilgtāko pieredzi, kas pēc būtības bija nu, katru nedēļu. Un uzskatu, ka svētā mise joprojām, nezinu kā tagad, bet vismaz kad es biju, svētā mise bija par skolas sirdi, ne, kur notika tā tikšanās ar Kristu, dzīvo viņa pieskārienu, un tad mēs tiešām varējām no viņas smelties, un mēs tad varējām darboties kā kristieši, kā tie cilvēki, kuriem Dievs ir pieskāries. Tāda laikam būtu mana atbilde. Ļoti skaisti, īstenībā. Skaista Jā. pieredze. Jā, <clears throat> man liekas, ka tā mums visiem skolāniem, vismaz lielākajai daļai, ļoti, ļoti iepriecināja tas, ka jūs esat mūsu skolas priesteris, jo tiešām uh, vismaz man tas ļoti palīdzēja izveidot saikni vispār ar baznīcu un dievu, it sevišķi svētā misa un ticības mācības stundas tādēļ. Nu, Esmu nu. ļoti pateicīgi par to, ka jūs mums vadījāt šo visu pasākumu. Oi! Oi, paldies, sirsnīgs! Es kā reiz vakardien es runāju ar tādu vienu priesteri, tēvu Aleksandru, viņš arī ir jezuīts, viņš gandrīz kā 30 gadus nostrādāja Kirgistānā. Uh, Un tagad viņš eh, pie mums te Latvijā, un viņš arī manā kopienā. Un mēs runājām par, par, par vispār par cilvēku lomu vai ticīgo cilvēku lomu pasaulē. Un viņš bija tas priesteris, viens no diviem priesteriem, kas 88. un 9. gadā palīdzēja manai ģimenei atgriezties baznīcā. Un, protams, ka mēs tur runājamies savā starpā, un es saku, nu arī pateicoties jums. Viņš saka, nē, nē, tas pateicoties citam priesterim. Uh, Bet es arī domāju, ka mm, ir ļoti interesanti, ka mēs, katrs, es domāju, katrs cilvēks, katrs kristietis, ir sevišķi, mēs varam būt tā kā tā zvaigzne, bišķītnē, pēc kuras vadījās tie gudrie no austrumiem. Ne? Viņi skatījās un viņi meklēja Kristu, meklēja to, to, to, to patiesi, patiesību, mesiju vai karali. Uh, Un kaut kādā veidā tā zvaigzne viņiem parādīja Kristu. Ne? Bet interesanti, kad viņi satika Kristu, tad tie gudrie jau, jau viņi vadījās, nu, pateicot, varbūt viņi atgriezās citā ceļā. Proti, ka viņi satika Dievu un tagad Dievs bija viņa zvaigzne. Un es arī domāju, ka varbūt priesteru loma dažreiz ir kaut kādā veidā iemīlēt cilvēkus, lai tie vai palīdzēt iemīlēties, iemīlēt Kristu, un tad noteikti viņš pats jau kļūst par to zvaigzni. Un tie priesteri viņa tā, tāds starpa variants. Jā, uh, varbūt pastāstīt kaut ko nedaudz vairāk par to, kur jūs šobrīd uh, atrodat, atrodaties ikdienā un kāda ir jūsu jaunie pienākumi un uh, ko jūs, kā jūs pavadat laiku un kur? Oh, Jā, es domāju, ka da, daudz, daži cilvēki jau zina, ka es saņēmu jaunu misiju, un tā jaunā misija ir studijas. Uh, un studijas ir Bostonā. Būs, uh, un kādreiz tā būs Bībele, bīb, Bībeles studijas. Es godīgi sakot, kad es saņēmu to misiju, es kaut kā tā domāju, nu, Bostonā un Bostonā, nu, labi. Nu. Bija Roma, bija, bija Krakova, bija Gdiņa un tagad Bostona. Un es atceros, ka man kādreiz mm, skolēnu vecāki palīdzēja apzināties to vērtību, ne to dāvanu, ko es esmu saņēmis. Ne? Ka tam nav vienkārši kaut kas tāds, kas man pienākās, vai kaut kāds vienkārši laika posms manā dzīvē, bet tā ir riktīgā dāvana. Un es arī apzinos, ka laikam Eh, liela daļa cilvēku gribētu tādu dāvanu saņemt. Līdz ar to es arvien vairāk mēģinu to apzināties, ne, cik, cik ļoti lielu dāvanu esmu saņēmis. Un, e, nav tāpēc, ka esmu kaut kāds labs <laughs> vai gudrs vai tur kaut kāds vēl, bet tas ir dieva dāsnums. Dieva dāsnums, un es, es arī domāju, ka mana klostera dāsnums. Jā, bet eh, pirms doties uz Bostonu, es pavadīju četrus mēnešus uh, Dublinā. Es mēģināju pilnveidot savu valodu. Un tur, godīgi sakot, viss bija diezgan prozaiski. Salīdzinot ar to dzīvi vai ar to ritmu, ko es dzīvoju skolā, kā kapelāns, kur tiešām katra diena bija, nu, svētki bija, nē, jo katra diena bija bija tikšanās, tikšanās ar bērniem, ar kolēģiem. Nu, bija tiešām tā ļoti krāšņi. Bet Dublinā <laughs> bija prozaiski no mājām uz skolu, no skolas uz mājām, tad mājas darbi <laughs> un nekas tāds interesants. Jā, e, bet uz doto, uz doto brīdi es pagaidām esmu Latvijā, gaidu vīzu uz Ameriku, kurai, kurai jāatnāk burtiski tuvākajās dienās. Un tad es domāju, ka šonadēļ es jau došos, došos uz Bostonu un tad iesākšu savas studijas, Bībeles studijas. Kāreiz e, Bībele tas ir tas, kam e, laikam pēdējā laikā es pievērsu savu uzmanību, kas mani ļoti uzrunā, veidoju arī tādu varbūt pazīstamu raidījumu lūkšana ceļā. Jā, līdz ar to braucu pilnveidoties, braucu smelties, lai pēc diviem ar pus gadiem varētu atgriezties un kalpot ar to visu, ko, ko saņemšu. Jā, bet es skatos ar lielu entuziasmu un ar lielu atvērtību visam tam, ko Dievs man ir sagatavojis. Ļoti iedvesmojoši tādā ziņā. Tev kāda ir jūsu tieši uh, jaunā gada mērķi varbūt un uh, kādas tuvākās cerības, ko jūs sagaidat no jaunā gada un uh, jā. <laughs> Uhuhuhu, joj, tik foršs un vienlaicīgi grūts jautājums. Godīgi sakot, es man kauns atzīties, bet man laikam ot, uz doto brīdi nav kaut kādu speciālo plānu un laikam vispār būtu forši un jauki – kaut ko tagad izdomāt, bet es laikam pateikšu tā, kā ir. E, es atceros, mans, mans profesors, diriģēšanas profesors Sigvards Kļava, viņš izmantoja tādu teicienu doties ceļojumā, ne vai mūzikas piedzīvojumā, ļauties mūzikas piedzīvojumam. Un es domāju, ka arī man tāda nostāja, vienkārši tāda ļoti, ļoti lielā atvērtība tam visam, kas mani gaida. Jo es zinu, ka mani gaida pavisam nu, no, tāds jauns dzīves stils. Ne? Tā būs absolūti jaunā kultūra, jaunā valoda, jauns uh, akadēmiskais stils vai mācību stils, ne, cita mentalitāte. Es, man ļoti gribās ot, tam pielāgoties, man ļoti gribās uh, spēt paņemt visu to, kas ir sagatavots, ne tās visas dāvanas, kas, kas man ir priekšā, un gribās kaut kādā veidā arī dievu neierobežot, bet pašam būt tādā superpozīcijā, kurā es varētu smelties un ņemt visu to, kas man tiks piedāvāts, un tad atgriezties un kaut kādā veidā arī ar to kalpot, dalīties tajā un nepaturēt to tikai un vienīgi sev. Bet kas tur būs, godīgi, godīgi sakot, nezinu. Zinu tikai matēriju, ka tā būs Bībele. Bet Bībelē svētie, rak, svētie raksti, tas vienmēr ir tāds ļoti interesants, svaigs un tāds um, dzīvību nesošs piedzīvojums. Līdz ar to es mēģinu tā būt maksimāli atvērts. Oh. Es, es novēlu jums sasniegt visus šos uh, mērķus un uh, cerības, lai, lai izdodas tiešām viss plānotais un izdomātais. Jā, un tāds Paldies. pēdējais, varbūt noslēdzošais jautājums, lai tā nobeigtu uz uh, pozitīvas nots. Kāds ir jūsu Pagaidām veltījums? Nav, ne? <laughs> ne, tā es to nedomāju. Kāds ir varbūt jūsu vēlējums mūsu skolai, skolēniem un skolotājiem? Mm. Aha, jā. E, jā, tūlīt es mēģināšu to artikulēt, jo ideja man ir. Vispirms um, man gribās, gribētos novēlēt to, lai mēs kā skola varētu apzināties savu identitāti, kas mēs esam, kas ir tās īpašs skolā, kas ir mūsu sirds, no kā mēs smeļamies, kas nosaka mūsu identitāti, kas dod mums spēku. Ne? Un es domāju, ka tā, tā atbilde noteikti būtu Dievs, Jēzus Kristus, viņa mīlestība. Šodien biju skolā, tiku ielūgts, ielūgts pie desmitās klases, un mēs ar viņiem runājam par dievkalpojumu. Es viņam uzdevu jautājumu, kā jums šķiet, kas kuram kalpo mises laikā. Un, protams, ka varianti bija daži, bet ļoti reti kam ienāk prātā, ka mises laikā Dievs ir tas, kurš mums kalpo, nevis mēs viņam kalpojam. Ka mēs nākam bišķī tādi cilvēki ar tukšām rokām, ne, Dieva priekšā. Uh, Un es domāju, ka tas no vienas puses ir tā garīgā nabadzība, apzināties, ka Dieva priekšā es esmu cilvēks ar tukšām rokām. No vienas puses, ka visu to, kas, ka, vai viss tas, kas man, man, ir, man ir, tas man ir dots. Tā ir žēlastība, tā ir dāvana, ne, kas plūst no viņa. Un es domāju, ka vat, apzināties, kas ir mūsu skolas identitāte, kas nosaka to pulsu, ritmu, sirdi, tā misija proti dzīvā, dzīvā, dzīvās attiecības ar Kristu mises laikā. Ne? Un tad, lai mēs pēc pieredzes, lai mēs smeltos ar vien vairāk tur, no tās sirds, ne, no tā garīguma, no, no dzīvā Kristus, lai mēs arī vispirms varētu to pieredzi praktizēt, likt praksē, proti, ja mēs, mums ir piedots, mē, mēs varētu piedot, ja mēs esam saņēmuši uh, žēlastības, žēlsirdību, žēlastības, lai mēs mācētu arī dalītos, lai mēs arī mācētu saskatīt, ka Kristus ir atdevis savu dzīvību ne tikai par mani, bet arī par to cilvēku, kas stāv man priekšā. Un es domāju, ka arī mūsu skola varētu būt tāds, tur, kur mēs mācāmies mīlēt, tur mēs mācāmies to, to tās attiecības un iemācījušies tās attiecības, mīlestību, mīlestību savā skolā, lai mēs būtu par tiem cilvēkiem, kuri nestu to, nestu to tālāk. Nevis paliktu tikai skolā, bet nestu arī savās ģimenēs, pie draugiem, pie tiem cilvēkiem, kuriem varbūt Dievs vēl nav pieskāries. Viņa žēlastība, viņa mīlestība, lai mēs arī kļūtu par tādu zvaigzni, ne, kas atvestu, vestu cilvēkus pie cilvēkus pie, pie, pie, pie dzīvā Kristus. Un arī jums, jaunieši, it sevišķi, es gribu pateikt ļoti, ļoti milzīgu paldies. Es jums gribu izteikt lielu respektu par to, ko jūs darāt skolai, arī rādio, ka jūs uzņemāties iniciatīvu. Es arī domāju, ka tā ir jums ir foršā iespēja būt, būt uz rādio un arī mācīties bet arī cilvēkiem. Cilvēki, pateicoties jums, saņem ļoti daudz. Un tiešām no sirds gribu jums pateikties par jūsu uzticību, par jūsu apņemšanos, par jūsu entuziasmu. Labu gribu! Oh. Paldies jums! Paldies! Patiešām nu, ļoti Patiešām skaisti. piepildās jūsu novēlējums. Jā, paldies! <laughs> Mm, mēs tiešām ceram, ka uh, mūsu ceļi vēl krustosies. Varbūt kaut kad pie mums iegriezīsieties skolā uz kādu aprunāšanos ar klasi. Varbūt. Jā, un paldies par jūsu laiku šai uh, sarunai. Bija tiešām vērtīgi. Aprunāšanu, uz aprunāšanu es vienmēr varu atnākt. Jā, paldies jums tiešām par laiku un uh, vērtīgām sarunām. Paldies jums, mīļie, tiešām. Un lai jums skaists vakars. Paldies jums arī. Jums arī. Paldies. Vislabāk. Atā, Riki. Tā. Atā. Atā, čau, čau. Jā, tas bija mūsu skolas vecais kapelāns uh, Ivars Juhņevičs, ar ko mēs tikko sarunājāmies, un ar to mēs arī noslēdzam mūsu raidījumu. Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu! Mēs vēlamies pateikties par to, ka klausījāties šo raidījumu. Novēlam jums visiem svētīgu un sirsnīgu šo pēcpusdienu. Visu labu! Atā! Rīgas katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.